Про життя поетичний цикл. Життя прекрасне маленькими втіхами, та тернами всіяний шлях до мети. Ти не кажи водієві, як йому їхати, і він не скаже, куди тобі йти. Життя, як погода, то похмуро, то ясно, то сонце, то раптом холодні хмари. Коли минає молодість, ще не страшно. Страшно, коли минає старість. Життя, як велогонки, ти вперто рвешся з жил, долаючи шляхи відомі й невідомі. Якщо ж стає найважче й не вистачає сил, це значить лиш одне ти на стрімкім підйомі. Цікаве, наче книга життя буття моє, бажання і думки, безкрилі і крилаті. Я знаю, що мужчину, яким він справді є, приймають не жінки, а лиш у військоматі.